par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, cienījamie rādījumi arī klausītāji. Raidījums labās ziņas, un šodien man viešņa ir uh, izcila persona, uh, profesore, Startautiskās Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīta Gudmane. Sveicināt, Skaidrīt! Paldies par tik lielu komplimentu un, protams, katram ir prieks dzirdēt labas vārdus par sevi. Es sveicinu jūs visus no visas sirds. Jā, klausītāji, labajās ziņās mēs, protams, runāsim par to, kas labs notiek skaidrītas darba dzīvē, kas notiek labs akadēmijā, uh, skaidrīt nedaudz, varbūt pastāsti par akadēmiju, par to, ko tu, kas, kas ir starptautiskā kristīgā akadēmija. Es pieņemu, ka visi var internetā apskatīties, jo jūs tur sadarbojaties gan ar Eiropas komisiju, gan Rīgas domī, gan jums ir pētnieciskie darbi. Nu, ir tik daudz visa kā, kad, jā, lūdzu, lūdzu pastāst mūsu klausītājiem un varbūt, ka ir tie ir nākošie potenciālie studenti. Paldies par skaidru redzamu sirds attieksmi no tavas puses un paldies par uzaicinājumu un iespēju izstāstīt par akadēmiju. Jā, šogad aprit akadēmijai 32 gadi. Pilni jauna. 32 gadi, pavisam jauna Un eh, kādreiz es atceros, kad mēs sākām akadēmiju 90. gadus pašā sākumā, Juris Rubens mācītājs man vaicāja, kad jau akadēmija bija jau tā kā licenzēta un atzīta, kas ir kristīga akadēmija? Un es atceros ļoti labi savu atbildi viņam, Par to es varēšu stāstīt pēc 30 gadiem. Un tagad <laughs> neātrāk. Un tagad tieši 32 gadi, un atkal man tiek uzdot šis jautājums, kas ir Kristīga akadēmija. Es, protams, ļoti no sirds pastāstīšu to, ka Kristīga akadēmijas ideja dzima uh, man strādājot universitātē ar studentiem. Es biju aizstāvējis jau doktora disertācijas sistēmu analīzē, strādāju filoloģijas fakultātē, filozofijas fakultātē, uh, Un es, eh, būdam kristieti, jau toreiz domāju, kāda laime būtu, ja es varētu nodibināt augstskolu, kur cilvēkiem zinātniskā pieeja lietām būtu integrēta vienoti kopā ar kristīgo ticību. Un toreiz mēs nevarējām iedomāties, ka tāda iespēja pavērsies, un pirmais tik līdz atvērās durvis brīvai Latvijai, tā man pirmā ideja bija, eh, ka es dibināšu augstskolu. Lai varētu augstskolu radīt no nulles, tas ir... Tas ļoti, ir milzīga tas tāda ir, apņemšanās, jā, un tā ir arī griba un, jā, un milzīgs darbspēks. darbs, jā, milzīga griba, un milzīga, īstenībā milzīga paļāvība uz Dievu, jo sākumā jau tik līdz tā ideja dzīma, es pat pie, pie sevis domāju, neprāts tas ir. Jā, bet uh, tur bija daudz diezgan interesanti notikumu, bet es atceros ļoti labi to mirkli, uh, kad es eh, lūdzu Dievu pēc galvenā, vai tā ir tava svētīta ideja, un ja nav, tad lūdzu, lūdzu man atbildi skaidri, ka es to saprotu. Un es lasīju Dievu vārdā, un nu, pāris stundas vēlāk vai kā, kad Salamans cēla namu tam kungam, tad Dieva svētība tam sekoja, un es ļoti lasīju aizrautīgi un sapratu, ka jā, Dievs man dod atbildi, ka tā ideja ir jāattīsta. Un pirmais, ko mēs uh, īstenībā darījām, mēs kārtīgu fundamentu teoloģisko ielikām sadarbībā ar Izraelu, ar Svēto zemi. Ar Izraelu Antiquities Authority, kas ir ļoti prestīža organizācija, visā pasaulē zināma, un mums bija iespēja 15 gadus no vietas piedalīties starptautiskajās ekspedīcijās tur un, uh, un strādāt Rockefeller muzejā, un tā ideja attīstījās, auga un izveidojās starptautiska atbalsta padome, Nevis, kas mums palīdzētu ar naudu. Es, es tieši gribēju teikt, jo tam jau vajag arī līdzekļus. Lūk, bet tagad es jums to pašu galveno pateicu. Viņi mums nepalīdzēja ar naudu, bet tas bija tik aizraujoši, ka mēs, mēs bijām pilnīgi aizrauti ar ideju, uh, kā radīt koncepciju, kas nav bijusi līdz šim. Nevis kopēt no rietumiem, bet radīt koncepciju, kas nav tīri konfesionāla, bet reizē ir konfesionāla. Tas ir interesanti, jo man liekas, ap to pašu laiku taču tika atjaunot arī teoloģijas fakultāte universitātē, jā, ja? Prāvests Vārsbergs Vils, eh, man jā. liekas, tā, un man, vai jūs to nedarījāt kopā? Nē, laikam, nē mēs nē. nedarījām kopā, bet, bet, bet tā bija tāda skaista atmoda, visai mm -hmm. kristietīgai, vis, kristietības paradigmai jā. pēc tiem, pēc tiem tums, tumsas gadiem, bet runājot par akadēmiju, jā, mēs izveidojam to atbalstu padomi, nevis kas palīdz ar naudu, bet mēs viens otru papildinām papildinājam ideiski, lai radītu tādu koncepciju, kas tā saucamajās sociālajās palīdzošajās profesijās dotu priekšstatu par cilvēka attiecību modeli ar Dievu, kā to nevis svētdienā būt baznīcā un tad man ir attiecība ar Dievu, bet kā nepārtraukt atrasties kontaktā ar Dievu un īstenot to, ko pa apasols Pāvils raksta, lūk, nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus, tas ir ļoti grūti. Un es saprotu, tas ir tas modelis, ko antropoloģiski tik skaisti cilvēku radot mums ir Bībele atklāja, cilvēkai ir Dievu tēls un līdzība, kā noiet to Dievu līdzības ceļu. Kā, jā, kā to, un to darīt? ietvert vienā jā, augstskolā. Un, un, un, un, kā to un, ietvert? Un, un saproju, tagad, ja mums ir, jā, un tad pienāca laiks, uh, Eh, kad ne jau tā bija mūsu ideja eh, pārdevēt Latvijas Kristīgo akadēmiju par Eiropas Kristīgo akadēmiju. Tā ideja nāca no Eiropas komisijas. Jā, es tieši gribēju jā, jautāt, jūs taču sadarbojaties jā, no ar Eiropas ļoti, komisijas ļoti, ļoti, komisiju. Ļoti prestīžām organizācijām. Tā, tā viena ir, kas uh, Eiropas sociālo dialogu, ja cilvēku nodarbinātības jautājums risina. Otrs ir mainas sociālas de France, kas sociālās politikas jautājums risina, kur arī katoļi ir ārkārtīgi, mm. nu, stipri, spēcīgi brīnišķīgi ar savu sociālo mācību. Un, lūk, un, un tieši tāpēc, ka mēs tur bijām, es pat esmu tajā think tank grupās, domnīcās tur iekšā, kāda tā ir Dieva žēlastība, saprotiet? Jā, nu es uh, zinu, ka jums ir apmēram 20 organizācijas, ar ko jūs jā, sadarbojaties, jā. un jūs nepārtraukt ar to strādājat, un viss ir kristīgi. Es domāju, jā, un, ka tā ir milzīga Dieva un, žēlastība. Ja domājieties, tā ir tāda Dieva žēlastība, jā. ka uh, es, es teikšu, katrs, kas klausās un man pazīst, zin, ka tas nav pārspīlējums. Es katru dienu nometos Dievu priekšā uz ceļiem un pasaku paldies par to, ka man ir parādīta tik nenormāla svētība no Dieva. Kāpēc tas ir noticis? Ne jau tāpēc, ka es tur būtu kaut kāds izcils cilvēks vai labāks par citiem, pasarg Dievs nemaz, Bet laikam tas ir tāpēc, ka manī jau sen bija tā ideja, ka vajag tādu augstskolu, ka vajag tādu izglītību, kur Kristus ir centrā cil, un, un kur otrs cilvēks strādājot ar otru, ar otru cilvēkam ir jāpalīdz, saprastu, ka viņš to dara Kristumu nevis tam cilvēkam. Tikai. Tā mēs tagad varam ieiet, mīļie radioklausītāji, kla, eh, ieiesim muzikālajā pauzē, kur mēs dzirdēsim mūzikā arī šo te Kristus klātbūtni. Vienu mirklīti. Es te mēģinu atrast. Kī. labvakar, labvakar vēlreiz rādījumam arī klausītāji. Te atkal raidījums labās ziņas un studijā <clears throat> mums ir <clears throat> rektori un profesori no Kristīgās, starptautiskās Kristīgās akadēmijas, skaidrīt Gutman, vēlreiz labvakar. Jā, Turpināsim atkal eh, šīs labās ziņas, kas būtu ļoti svarīgi dzirdēt eh, klausītājiem eh, par to tad, ko akadēmija uh, Nu, kas ir tie studenti? Ko viņi tur var apgūt? Kādas jums tas tās? Jā. Es zinu, ka jums ir eh, gan sociālais darbs, gan pētniecība, jā. bet jā, vispirms es... varbūt par to, ko, tie, jā. ko, ko, ko tas cilvēks atnākot pie jums, eh, būdams kristietis vai varbūt nebūdams, Kā Jā. viņi māca, ko viņi dara Mēs un kāds nesestējam, vai cilvēks ir kristietis vai nav kristietis. Tieši labi, ja viņš nemaz nav kristietis un atnāk tāds kā kāpostiņš kristietībā, neko nezina, Un tad mēs, mūsu studiju programmā, kamēr, kamēr viņš mācās četrus gadus bakalaurā vai divus gadus maģistrantūrā, mēs atklājam, ka kristietība nav nekāda mācība. Kristietība ir elegances kultūra, kur cilvēkam ir jāiemācās pārtapt par tādu būtni, kādu viņa dievs ir radījis, un kādu var atgūt dzīves laikā, esot kopā ar Kristus baznīcu, ar baznīcas sakramentiem, ar visu to svētumu, ko baznīcā ko pats Kristus taču baznīcas autors ir. Lūk, un, Tā ir, jā. Un tad cilvēks ierauga, ka visu lieko, un tas jau ir elegants kultūras pirmais nosacījums, ir jānoņem no dvēseles nost, un ka bez grēksūdzes tu tāds – it kā dzīvs, bet īstenībā ne pēc cilvēka, vairāk pēc dzīvnieka. Un to jūs, to students atnākot mācīties, pēkšņi, nu viņ, viņam, viņam tas tiek... Viņam tas pakāpeniski tiek atklāts studiju programmu apgūstot caur dažādiem kursiem, jo studiju programmā ir metodoloģijas daļa, kur viņi apgūst integratīvo metodoloģiju sistēmas, ko analīz dažādas tīri tādas skaidras lietas, kā nošķirt viedokļus no patiesām zināšanām. Kas ir īstzināšanas un kas ir tikai subjektīvi viedokļi par jebko. Un izējot cauri metodoloģijas zināšanām, viņi nonāk pie profesijas. Un tās ir šādas profesijas. Viņi var izmācīties par sociāliem darbiniekiem, par karitatīvajiem sociālajiem darbiniekiem. Tā ir īpaša unikāla programma. Tieši šīs programmas dēļ man bija iespēja pats pāvests Francisks taču aicināja uz tikšanos Vatikānā, Jā. viņa apustuliskajā pilī. Es pilnā, jāsaka, godavībā esmu to piedzīvojis. Lūk, un tā ir karitatīvais sociālais darbs, un tad ir vēl, eh, protams, maģistrantūras programmas arī karitatīvajā sociālajā darbā, sociālajā darbā, supervīzijā supervīzija ir gan individuālā, gan ģimenes, gan kolektīvā. Īstenībā cilvēki, speciālisti, kas palīdz citiem cilvēkiem iziet ārā no dziļām identitātes krīzēm, no ģimenes krīzēm, no sociālajām krīzēm un atrast to pamatu, uz kura nav neatrisināma situācija. Jebkura krīze ir Dieva atgādinājums, klausies, kur tu esi aizmaldījies, nāc atpakaļ pie attiecībām ar Dievu. Un tas ir tik aizraujošs darbs, tā studiju programmas arī ietver veselu uh, antropoloģijas bloku patristiskā antropoloģija, Antiohijas skola, Aleksandrijas skola, visi baznīcas tēvi, viņu antropoloģiskās idejas, ja? un tās ir piedodiet, bet tūkstoškārt dziļāks par psiholoģijas zinātni. Bet jums ir psiholoģija, man liekas, ir kaut, kaut, kā, Mēs kaut ko jūs... psiholoģiju mācām tikai tāpēc, ka to prasa modernais laikmets. Aha. Bet psiholoģija ir ļoti jauna zinātne, viņa 19. gadsimta beigās tikai piedzimusi, un piedodiet, viņai bija jābūt eksaktai savos mērījumos, un viņa nedrīkst aizpeldēt kaut kādos interpretējumos par dvēseli un tam līdzīgi. Tam nav pamata. Karls Rāners es viņu burtiski abrīnoju, cik viņš drosmīgi to pateica pirms Vatikāna otrā koncila. Jā, viņš pateica, psiholoģija ir agresīva zinātne, viņa brauc iekšā. Tiek, ļoti drosmīgi. Tā, tā ir Kārļa, es, esmu, tu, es varu citēt viņu. Jā, viņš pasaka, ka tā ekspansija, ja, tā agresivitāte, kad ieiet psiholoģija, teoloģijas jomā, kur viņa nav kompetenta. Kamēr Karls Rāners brīnišķīgi pierāda, kāpēc katoļu teoloģija ir fundamentāla zinātniska nozara, kur ir ļoti daudz tā, tādu būtisku, ka ir nepieciešams dialogs starp zinātnēm, starp disciplinārs. Nevis tagad visi skrien pie, pēc glābšanas, pie psiholoģijas un psihoterapeita Lūk, tas, tas vispār tā ir kļūda. Lūk, Jā, un, un cilvēkiem ir... to nepatīk dzirdēt, bet es arī esmu pārliecinājusies par šiem 30 gadiem, cik efektīgas ir antropoloģijas zināšanas. Patristiskā antropoloģija, sinerģiskā antropoloģija, visi tie vīrieša sievietes atšķirīgie antropoloģiskie aspekti – komunikācijas antropoloģija, ja, gal beigās krīžu diagnostika caur antropoloģijas zināšanu pilnīgi savādāk nekā to dara psihologi. Jā. Lūk, un, un tad tie studenti saka, ka tās studijas ir aizraujošas, un es viņiem piekrītu. Jums ir arī uh, nodaļa vai daļa, kur cilvēki apgūst mākslu, Jā. kā nu, ikonogrāfiju tā saucamo. Jā. Tas pastāst nedaudz un, arī par to. Redz, un tur, tu, tu, tā ir ļoti interesanta lieta, jo savā laikā, kad es sāku akadēmiju, nu, man vispār vienmēr ļoti saistīja padomu laikā, jo es gāju antikvariātos un meklēju ikonas, ka var nopirkt, ja. Un es atceros, man Guntis toreiz vēl, kad vēl nebija bildinājis, viņš man u, burvīgi ikonu uzdāvināja. Ja? Guntis, tas ir Guntis Dišlers. Jā, jā, un, un saprotiet, ikona, ikona ir milzīga dāvana baznīcai. Un pamazām es apgūtu to, ko tas nozīmē, ikonogrāfija kā atklāsme, kā liturģijai nepieciešama jēgpilna saturiskā daļa. Un tad, kad es to atklāju, tad man pārsteidz, ka toreizējais Eiropas diakonijas darba vadītājs Jans Gosners no, no, no Norvēģijas, viņš atbrauca pirmo reizi uz akadēmiju un uzdāvināja man ikonu. Un tajā ikonā bija atklāts tas, kā Kristus nācis ir kalpot. Un, un saprotiet, un mēs daudziem cilvēkiem bija ko aprunāt mūsu ārprāts, būdami luterāņi, uh, sāk gleznot tik un skaidrīt, te gultmenē viss nav kārtībā. Bet man bija viss pilnīgā kārtībā, jo tas bija Dieva aicinājums. Nu jā, un ikona jau būtībā tā ir glezna. Jā. Tā ir uh, glezna, kas nu, atspoguļo kādu reliģisku tēmu vai, vai kādu svēto un tā tālāk. Un tas jā. ir patiesībā 14. Uh, 15. gadsimts uh, vēl agrāk, kad, vēl agrāk, vēl agrāk jo, jā. jo tikai un vienīgi jau nu, tā renesansē tad parādījās uh, nu, tas stils, ko mēs, piemēram, redzam Vatikānā jā, māksla, jā. reliģiskā māksla. Ne, ikonogrāfija ir ārkārtīgi sen. Es esmu, man ir bijusi laime četras reizes būt, eh, kāpt Mozkalnā un pēc tam lejā atrasties Katrīnas klosterī. Un tur ir pasaules ikonogrāfijas centrs, un es esmu redzējis pašas viscenākās ikonas un abrīnojis tās kā no helēnisma, kā pamazām attīstījusies ir šī burvīgā māksla, kad tur nav gleznots svētais, svētā portrets, bet viņa iekšējais cilvēks, svētais cilvēks. Tas, nu, mēs esam aicināti atgūt dievlīdzību. Kāpēc? Tāpēc, lai mēs prastu nošķirt svēto no profānā lai mēs visu laiku atrastos centrā un meklētu attiecības ar Dievu un nebaidītos dzīvot pasaulē, kurā ir tik ļoti daudz viskā, bet ir jāatrodas centrā. Un svētie prata vienmēr atrasties centrā un sameklēt savu attiecību tieši modeli ar savu radītāju glābēju un arī Dievu svēto garu. Un tagad klausītāji mēs atkal ieiesim muzikālajā pauzē un pēc tam turpināsim šo fantastiski interesanto sarunu. på Albius. vakar, labvakar vēlreiz labās ziņas. Skaidrīt, eh, bija brīnišķīga, eh, brīnišķīga Normunda Rutaļa dziesma, vairāk tāda attiecināma, nu, tāpēc, ka es domāju varētu parunāt par studentiem, kuri Jā. mācās un kuri atrod šo Kristu vai atnāk ar, ar savu, nu, jau būdami ticīgi un kristīgi cilvēki, ko tad viņi, ko viņi dara, kur viņi strādā pēc tam, kad viņi pabeidz. Viens ir, mēs tikko runājam par ikonogrāfijām, un, un viņi ir, protams, mākslinieki, kur viņi atrod sev to pielietojumu. Protams, viņi var Eiropā kaut kur atrast darbu, jo jūs taču nodarboties arī ar zinātnisko pētniecību visu akadēmijas ietveros. Varbūt nedaudz pastāst arī par to, jo tas jā. arī milzīgs darbs. Un tā faktiski vērtīga, tas, kas ir... Jā. Vērtīgs jautājums, jo redziet, nu, protams, mēs negatavojam <laughs> Jā. cilvēks darba tirgumu. Es vienmēr saku, šodien tas ir moderni teikt, darba tirgumu, darba tirgumu. Es uzreiz iebilstu, es saku, darba tirgumu gatavo zirgus. <laughs> Jā, ar ko tad students atšķirās no cilvēks? Cilvēka izglītības mērķis ir uh, izglītotība, intelektuāla izcilība, uh, prasme, eh, saprātu attīstīt līdz intelektu izcilībai Bet ar to ir pamaz. Ir nepieciešams. Nu, kas tas ir? Saprāts ir intelektuāls spožs, intelekts ir arī saprātīgs un ļoti, ļoti saprātīgs. Jā, nu. Bet tā nav gudrība. <coughs> Piedodiet. Nekas. Un tāpēc, saprotiet, ir nepieciešams attiecības ar logos, ar vārdu, ar Kristu. Protams, un, un tāpēc jā, to laikam un, arī dara un, jā, un, to var studenti apgūt, un apgūt jā, tikai tādā akadēmijā. Ja viņiem ir iekšēja motivācija palīdzēt cilvēkiem tajās profesijās, kuras viņi ir izvēlējuši par savu studiju pamatu. Tas ir sociālais darbs. Viņi strādā uh, dažādās pašvaldības institūcijās. Es saprotu, ka jūs sadarbojaties arī ar Rīgu, jo... jo... Brīnišķīgi sadarbojamies ar Rīgas labklājības dienestu, taču visi mūsu studenti saņem tie, kas pēc tam grib strādāt tieši Rīgā, mm -hmm. labklājības dienestu institūcijās, viņi taču, lab, viņi taču saņem stipendiju no oh. Rīgas domes, jā, ne tikai par studijām, bet arī par, nu, ne tikai studiju maksu, bet arī tā saucamo studējo esošā stipendija. Tas, tas ir, ir milzīgs, milzīgs atbalsts, atbalsts akadēmijai protams. no, no Rīgas domas. Un arī un, cilvēkiem, es domāju, jā, studentam tas ir. Jā. tas ir. Un otrs ir, ja viņi studē maģistrantūrā, viņi daudz aiziet pētniecībā, vai arī tālāk jau ir iestāžu vadītāji, vai arī dibina savus privātās institūcijas. Cik viņu ir, es jau vairs nemaz nevaru saskaitīt. Piemēram, eh, šis sociālais uzņēmums visi var – tagad Eva Viļķina ir izvirzīta kaut kādam nu, mūsu valsts apbalvojumam. Tāpēc, ka viņam pabeidz pie mums maģistra studijas, viņi ļoti iegrima pētnieciski tajā idejā, kā attīstīt sociālo uzņēmumu, un viņai ir tāds uzņēmums, kas pa visu Latviju, nu, tik lielas rezultāts ir sasniedzis. Ja? Es jau skatījos, jā, akadēmija gatavo tieši kristīgā sociālā jā, lomas, uzņēmuma jā, darba vadītājus, jā, sociālā, ja, tā kā uzņēmē darbība. Uzņēmumu, jā, ideja. Galvenais jau ir studenti studentā aizdegt ideju, lai viņš nekopē no citiem, bet lai viņš prot savienot sociālo vajadzību ar tām zināšanām, ko viņš ir iegūst, un pilnīgi inovatīvi attīstīt. Un es vienmēr nebeigšu arī radio klausītājiem pateikt, es lasu Emanuelu Val Val Valersteinu, viņš ir izcils sistēma analītiķis, viņš saka tā, ja jūs gribiet būt inovatīvi, uh, tad nemēģiniet būt inovatīvi. Bolot acis pa labi, pa kreisi, kur nu es tagad būšu inovatīvs. Un kaut ko nošpikošu. Atkāpieties <laughs> atpakaļ antīkajā pasaulē, senajā pasaulē un izceliet no senās pasaules ārā antropoloģiskās izziņas, atziņas domas par cilvēku. Jā. Un jūs būsiet antīks inovators. Nu, lūk, mēs to esam. Mums beidzēji ir tāda antīka inovatora. Viņi izdomā idejas saviem gan privātiem uzņēmumiem, gan arī e, institūcijās, kur viņi strādā, pašvaldību institūcijās pa visu Latviju. Un, un tādi vai... ir vēl supervizori. Taču jā. tie ir Nu, mūsu dats dolats, mūsu asociētā profesora, viņai tā pieprasīt, ka viņai nav laika pat paēst pusdienas, jo cilvēki ierauga viņas konsultācijas ārkārto vērtību. Un ko, kas ir viņas konsultācijas? Varbūt klausītāji to vienkārši nezina. Jo saprotiet, viņi ir supervizori, nu tagad sanāk kaut kāds kolektīvs, ja, kur strādā kopā cilvēki, pieņemsim kaut vai, nu tas būtu kaut kāds pašvaldību dienests, ja, un katrā kolektīvā, īpaši, kur, kur strādā sievietes, ja, nu, ir ļoti daudz uh, negāciju, ir ļoti daudz aprunāšanu, ir ļoti daudz neapmierinātības, īpaši ar sistēmu, kas pastāv. Ja? Jā. Nu, tāpat kā mēs Facebookā redzam ar valdību, visur, jā. Jā, it kā tu no tās būtu kaut ko atkarīgs, un tagad, ko tu domās, tas nu, būs tas tik sausmīgs svarīgi. Ir jāprot harmonizēt sevi šajā sistēmā, un tas ir, ko Dats prot parādīt, kā uh, dzīvot savu dzīvi, nevis visu laiku vaimanāt un nodarboties ar vaimanoloģiju, bet <laughs> kā... Tas ir labs nosaukums, jā, vaimanoloģija. Jā, visu laiku viss ir slikti, bet kā ar sevi sākot, pārveidot vidi ap sevi. Un tas ir supervīzijas ļoti liels uzdevums. Un tāpēc sociāla uzņēmiedarbība, vēl viena studija programma. Par mākslas programmu es varētu runāt nu, diennakti, jo tā ir tāds skaistums, uh, Sāksim ar to, ka ikonogrāfija ir milzīgs terapijas veids. Nu, Cilvēki. par to laikam gan mēs tagad drusku zinām, ja, kad ir mums, mēs taču mākam, šobrīd ir ļoti populāri terapijā ar smiltīs zīmēt jā, jā, un kaut ko tādu. Jā, tas ja? ir, saprotiet, viena lieta ir, kad uh, Viņi, eh, cilvēki, jā, viņu gan graudos sev silda, bērniņš silda un visu, ko var, smilšu terapija un dažādas tās terapijas metodas ir. Bet ikonogrāfija, mums ir bijuši arī tādi piemēri, atnāk eh, cilvēks ar milzīgām mentālām, puisis ar mentālām vajadzībām, ja? Un trīs gadus nodarbojās ar ikonogrāfiju, protams, viņš neseņem bakalaura diplomu, bet viņa mentālā vide, viņa visa iekšējā izjūta tik dziļi harmonizējās, ka tagad viņam jau ir izstādes un startautiskas izstādes. Un viņš nevis sēž vienā istabā ieslodzīts, bet viņš jūtās pilnvērtīgs cilvēks. Tāpēc, viņš ir tā pēkšņi kļūst mākslinieks, jā, jā viņš radoša personība. Darbība, saprotiet, jā. jā. Un o, tas ir, viens ir tas terapeitiskais, otrs ir Eh, ka baznīcai taču pēc padomu iekārtas, eh, nu taču tās visas... Mm, Ļoti daudz tika iznīcināts. Izpostīšanas, mm -hmm. jā. Visi tie baznīcas pasūtījumi, tad ir starptautiskie pasūtījumi, tad ir arī pasūtījumi, kad bērns, bērniņš piedzimst ģimenē, jā. Taču ikonu, cik nu, garš mm, tas puisīts vai meitenīt, jā, un attiecīgi kāds debes aizbildņu vārds viņam ir dots. Tie, tā kā viņi darbi ir ļoti, ļoti daudz. Un vēl mūsu tajā ikonogrāfijas programmā ir skriptoloģija, un mums Jā. ir Lat akadēmijā izveidot seno, seno aust, tuvu austrumu tekstu skriptoloģijas arhīvs kopiju arhīvs. Interesanti. Ļoti interesanti. Un mūs vada profesors Durtanovskis no Maķedonijas un Vācijas. Viņš tagad dzīvo Vācijā. Vienīgais Eiropā tāds profesors, kas visu to iluminācijas zelta ieklāšanas tehnoloģiju un neteiksim burtu mācību, tekstu mācību. Ja? Viņš māca studentiem, cik viņš ir aizraujošs. Visa tās mākslas studijas, klasiskā glezniecība, klasiskā uh, zīmēšana, kompozīcija, mākslas vēsture par etapiem. Un, nu, pat šodien vienojos ar jūsu katoļu pas, nu, pa, brīnišķīgu meiteni Kristīnu Ogli, ka viņa baroka mākslu mūsu studentiem pasniegs kā speckursu ļoti daudz aizraujoši notiek akadēmijā, ļoti daudz. Es domāju, eh, tas ir ļoti vērtīgi eh, klausītājiem dzirdēt, ir ceļš jauniešiem, ne, un ne tikai jauniešiem, es tāpēc gribēju jautāt, vai tie ir tikai jaunieši, kas pie jums studē, vai tie ir cilvēki arī, kas ir ne un varbūt jauni cilvēki sirdī, un visvairāk, ne tik jauni fiziski. Visvairāk es brīnos par tiem cilvēkiem, kas saka tā, zvanu uz akadēmiju, viņi gribētu stāties akadēmiju un saka tā, labdien, es gribētu kļūt students Eiropas Kristīgā akadēmijā, bet man ir bail no Dieva. ja <laughs> domājaties? Nu, tā var nav, būt, droši vien, jā. Būt. Un es tad saku, pavisam normāls uh, baiļu fenomens, baidīties no mīlestības, baidīties no elegantas kultūras, bet katrs cilvēks ir pilnīgi brīvs baidīties, bet vienu es jums varu apsolīt – par Dievu mēs nerunāsim vispār, tāpēc, ka par Dievu nevajag runāt. Dievu būtību vajag izdzīvot. Kā kļūt par cilvēku, kurā, uh, kurā ir iespējama mīlestība kā komunikācijas veids ar pasauli, ar otru cilvēku. Lūk, to jūs te uzzināsiet. Par Dievu runā baznīcā daudz, pielūdz Dievu. Mēs esam akademiski iestādi, mēs esam zinātniski iestādi, uh, mēs ticam Dievam, bet mēs zinām, ka ticība ir tik augsta uh, intelekta kultūras uh, pazīme, ticēt tam, ko tu nevar redzēt, ja? kā tā ir Dieva dāvana. Noteikti, vai Jā, ne? un mēs jau to nevaram uzdāvināt. Tā kā nebaidieties, lūdzu, nāciet uz akadēmiju, mācīties studēt. Lūk. Jā, un tad par vecumu patiesībā, cik es saprotu, no ierobežojumi vecumiem, nav, ja? ja? Sākot no vidusskolas, un vecākā studenta mums, kas ir bijusi, ir 75 gadi. Tiešām? Jā. Un, nu, tīpaši, ja vēl es saprotu, jums ir arī, at, jūs tā kā uh, arī jā, attālināti, jūs varat... Arī, jā, mums ir tas fleksiblais mo modelis studijām, tāpēc arī Rīgas doma mums piešķir stipendijas, ka ir online studijas, ir studijas pēc individuālā plāna, ir, Pat neklāti, tā, jā? Jā, ir neklātienes studijas, Un, protams, ikonogrāfija, tā, to nevar neklātienē mācīties. Tā ir, protams, noteikti. Jā, studijas. Un tā kā tās kombinētās studijas, mēs īstenībā aptaujam studentu un noskaidrojam viņa vajadzību, tāpēc mēs esam privāta augstskola. Tā jau nav masa augstskola. Jā. Tā ir savā ziņā kaut kas tāds ļoti, ļoti vērtīgs, ja grib iegūt labas zināšanas. Un tagad klausītāji ieiesim nelielā muzikālā pauzītē, un pēc tam turpināsim sarunu. klausītāji. Mēs atkal atpakaļ studijā un ir atkal labās ziņas. Un uh, studijā ir uh, eh, Skaidrīt Gudmane, kas ir profesore un uh, Startautiskās Kristīgās akadēmijas rektori. Skaidrīt, mēs jau iepriekš runājām par to, eh, kādas ir eh, specialitātes un ko <clears throat> cilvēki apgūst. Eh, nedaudz par, mm, par teoloģijas studijām. Es zinu to, ka jums ir kurs un, un, un jūs tur arī cilvēkiem, cilvēkiem akadēmijā ir iespēja arī studēt teoloģiju. Nedaudz arī par to, Kas tad īsti jā, ir? Jo teoloģiju, teoloģiju jau studē daudz kur. jā, teoloģija, redziet, ir fundamentāli zināt vēsturiski bijusi, un tas nekas, ka šobrīd atsevišķās zinātņu nozares ir izdomājuši savu māti izdzīt ārā no istabas. Un pašas tās zināt... Skan briesmīgi. Jā, un tās zinātņu nozares tagad Eh, vismaz šiverējās pa istabu pašas, un teoloģija ir kaut kur tādā periferā liet, vietā, jo centrā ir jurisprudence, ekonomika, biznesa un psiholoģija, viss kaut kas. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Tas ir nepareizi, tāpēc, ka zinātne ir uh, Eh, zinātniskie atklājumi, viņiem ir jābūt balstītiem izcilībā. Un teoloģijas zinātne atver tos avotus, kas garantē izcilības uh, fenomenu, risinot jautājumus starpdisciplināri. Jo teoloģija eh, glabā kritērijus jebkuram atklājumam. Vēršoties pie teoloģijas, kā to pareizi Karls Rāners ir no, no, no, definējis, uh, jūs atradīsiet to kritēriju, kas ir nemainīgs. Lūk, un šajā pasaulē, kur viss ir liberāls un mainīgs, ir vajadzīgs kritērijs, atskaits punkts, pie kura vēršoties mēs varam apstāties pie logos, pie Kristus, kurā ir absolūta patiesība, visa absolūtā gudrība. Lūk. Tādā veidā domāt, tas nav populāri bet tas ir ārkārtīgi vērtīgi. Un tāpēc mums, mēs esam, uh, mums ir ortodoksālā teoloģija kā pamats integrētībai un citu zinātņu starpdisciplinārajam dialogam. Uh, Izklausās diezgan sarežģīti. Nē, nav tas sarežģīti, bet redziet, sākumā tas liekas sarežģīti. Nu, kā tas var būt? Bet tas ir nopietnas zinātnisks darbs, tas ir kolektīvs darbs, kā teoloģija katrā tēmā integrēt. Nu, varbūt es varu pateikt tā. Savā laikā mums bija eh, nu, 90. gada sākumā, es atceros, bija dažādi konfesiju vadītāji sapulcējušies, izglītības zinātnes ministrijā bija diskusija par to, kā mācīt skolā kristīgo mācību. Nu skaidrs visiem, ka kristīgo mācību vajag bērniem, pēc padomi, un vispār bērniem to vajag. Bet tad sākās, bet mēs katoļi nevaram tāpat kā luterāņi, un luterāņi galīgi nevar tāpat kā... Bet man pārēc. šķiet, ka nu jau ir drusciņi, nu, jau ne, mēs esam diezgan ekumēniski. Bet, <laughs> cits, jā. Jā, bet es to saku tāpēc, ka, un pēkšņi viens cilvēks, es nevaru pateikt, kurš tas teica, uh, saka, bet teoloģijai jābūt integrētai. Jā, viņai ir jābūt, jāatrod tie principi, kas vieno dažādās konfesijas. Un bērniem ir jāiemāc tie pamati, kas visām konfesijām kristīgajām ir kopējas. Jā, kristietība nu, kā tāda, vai ne? Tādā, un to es minu kā piemēru, tā integrācijas modelim, kā mūsu teoloģiskās zināšanas tiek integrēta profesionālajās zināšanās iekšā, kā kritērijs. Ja tu, piemēram, nu, nu, piemēram sociālajiem darbiniekam ir nepieciešama, es nezinu, cik jau izstrādāt ir ētikas kodeks. Integrācija pasaka, ka Kristus kalna runa ir augstākais ētikas kodeks, kurā tu, ja tu to zini, tu vari jebkuru dilēmu atrisināt, ētiski jautājumu. Tā ja? ir, jā. Lūk, vai arī, kas ir progress, tagad jaunieši pārņemt ar progresu idejām, ja? Uh, A, kad es studentiem saku, klausieties, padomu laikā, padomu universitātē, Jonas Druce uzdeva filoloģijas fakultātes studentiem konferencē to pašu jautājumu, kas ir progress, iedomājieties. Un ko Jā. tik cilvēki neatbildēja, un viņš, un viņš atbildēja. Vai jūs ziniet desmit dievu baušļus? Paceliet rokas, kur ziniet. Nu, faktiski neviena roka nepacēlās. Viņš teica, redziet, ja jūs neziniet desmit dievu baušļus, un tos nedzīvojiet, tad progresa nav. Un nevar <laughs> Ļoti interesanti doma. Saprotiet? Jā. Un tā ir tā integrācija, ja, ka tu teoloģijas zināšanas integrē katrā tēmā iekšā, kā kritēriju šīs tēmas risinājumam absolūtajā līmenī. Un tas ir bakalaura studijā, studiju programma teoloģijā, jā? Ja? un arī maģistrantūrā, jā. Lūk, Interesanti. Un, un tāpēc tas ir, nu kā, mūsu studiju programmas beidzē, mūsu ir priesteri beiguši, jā, vai arī beidz cilvēki, kuri pēc tam aiziet eh, strādāt, pie, pie, aiziet konfesionālajā seminārā Nu, un tad viņi tur pabeidz tieši konfesijas lietas, un viņi ir ļoti dziļi izglītoti cilvēki. Nu jā, jo, jo tā pamatizglītība jau ir, pamatizglītība tā ir akadēmija, jā, jā un jā, tad tā konfesionālā, jā, jā. tā atšķirība, tā ir iegūstama citā, jā, citās. Nu, tur, uh, liturģiskās uh, atšķirības jā. un tādas lietas, jā. Īstenībā nu, mēs darām visi kopā vienu darbu, vai ne, arī ar konfesionālajām mācību iestādēm, jo nu, humanitārajā, sociālā jomā taču lietas vienu otru neizslēdz. Protams. Viņas tikai papildina, protams. un tas ir ļoti, ļoti tā labi. Es uzskatu, ka teoloģijas vispār programma kā tāda, ja pat viņu, ja pat nes, pie, piemēram, neiet uz akreditāciju, ja, vienalga viņa pat par sevi ir ļoti liela vērtība akadēmiski. Nu, jo, tas, kā es teicu notiek. sākumā, tas, ka mēs to māti, kas ir teoloģija, ievedam apakaļ zinātnes kontekstā, ievedam istabā un sakam, mīļā māmiņa, sēdies goda vietā, un mēs nostāsimies tavā priekšā un apbrīnosim, ka tu vienmēr zini, tomēr ar savu dziļo sirdi, kur ir patiesība un kur ir maldi. Un tās ir tādas ļoti lielas un dziļas jā, zināšanas, jā. vai ne? Tas jau nav tikai tā, ka mēs kaut ko iemācāmies gandrīz, nu tā, nu tāda jā. pirmās klases līmenī. Jā, nu tā <laughs> ir. Nu, kā pareiz, Silvi, jūs sakāt. Tāpēc... Jā, vai es varētu palūkt nedaudz tuvāk mikrofonam skaidrīt? Labi, <laughs> es jā, tā, es jo varbūt, ka tiem klausītāji, mūsu jā. klausītāji grib arī kaut ko dzirdēt, un tad Piedodiet viņiem ir lielas grūt, grūtības. Jā. Nekas. Uh, Turpinājumā man gribētos jautāt, nu, cik liela ir akadēmija, cik, eh, cik A, tur cik daudz, studen... cik jūs tur mācaties, jā. jā, un vai jums braucat arī uz ārzemēm un studenti, vai ir kaut kāds apmaiņas programmas? Ir mums at, visas Erasmus programmas, braucam apmaiņas braucienos, ir mums laikam 99 līgumi ar dažādām Eiropas augstskolām, kur studenti var braukt apmaiņas, ikonogrāfijas studenti brauc uz Krētas ortodoksālo akadēmiju. Apgūt, Tas ir Grieķijā. Jā, Grieķijā apgūt, uh, nu, teiksim, uh, rotējošo nimbu ikonogrāfiju, kas tur ir unikāla. Ja. Tāpat mūsu pagājušajā gadā mūsu studenti bija Izrēlā. Un viņi ne tikai tur apgūst to, uh, to svētajā zemē, ne tikai ikonogrāfijas izcils paraugs, bet arī sociālo kalpošanu klosteros kas, kas sociālais, teiksim, kopiena darbs, nu, tur daudz ko varētu stāstīt, ja. E, ir šīs startautiskās apta, e, apmaiņas programmas, un augstskola nemaz nevar pastāvēt bez tādām programmām, mums viņas ir. Vesels departaments ir, kas strādā ar šīm apmaiņas programmām. Tu pieminēji Izraēlu, tu pati esi tur bijusi vairāk kārtēji un varbūt nedaudz var e, klausītājiem pastāstīt, ko tu īsti tur darīji un, un, un, un, un ar ko tas rezultējās, visas tavs daudz, daudzās vizīts, vizīšu reizes eh, šai svētajā zemē? Es bieži aizveru acis un iedomājos vienu vietu, otru vietu. Es esmu ļoti daudz bijusi svētajā zemē un nevis kā turiste, bet startautiskajās zinātniskajās ekspedīcijās, arheologu un teologu ekspedīcijās. Neskatoties to, ka man bija universitātē aizstāvēts doktora grāts, es domāju, ka tās zināšanas, ko es tur iegūlu, nav salīdzināmas ne ar vienu doktoru. Tas ir, tas ir, tas ir, tas ir domāšanas stils, intelektuālā akademiskā brīvība, uh, zināšanu, uh, vēlēšanās vienmēr aizrakties līdz saknēm, kā es studentiem saku, nu izdomājiet domas līdz galam. Uh, nedrīkst tikai galotnes noplūkt, ir jāredz, kur visām idejām sakne saug. Un tā, tāpēc es esmu bezgal pateicīgs svētajai zemei, sākot ar Rockefeller muzeju Izrēlā, un Israel Antiquities Authority, jeb Izraels senlietu pārvaldes organizētajiem arheoloģiskajiem raku, rakumiem, kongresiem, diskusijām, uh, Nu, es, ja tā kopā saliktu, tie būtu kaut kādi 15 gadi no vietas, kas ir Ai, cik milzīgi, vērtīgi. Jā, ļoti, ļoti vērtīgi. Un, piemēram, es vienmēr saku tā, ka cilvēki no nu, tā teoloģiski domā, ja, mēs darīsim tā, pēc tam viņi lūdz pēc Dieva svētības. Es biju Dana zemē, Dana zeme, nu tā ir viena no izrēliešu ciltīm, div, Jā. un viņam Dievs piešķir viskaistāko vietu, nu tur ir tik skaisti kā paradīzē. Pirmo reizē, kad es tur nokļuvu, es tiešām domāju, tur bija arheoloģiskais saits, es domāju, ka es esmu paradīzē nokļūst. Apelsīnu koki, kristāldzidri avoti, smaržas vis visādas, ziedi un tā. Kaut kas apbrīnojams skaists, bet kā Dana uzceltais templis stāv sagrauts. Kā tas var būt, ka Dans, kaut ko Dievs bija teicis, ka Dievu jāiet pielūgt uz Jeruzālimes templi. Jā. Dans izdomāja, nu ko mēs vilksimies cauri tuksnesim. Mēs taču varam pieņemt savus lēmumus. Mēs uzcelsim tieši tādu pašu templi šeit, savā paradīzē. Un tad, kad viņš to izdarīja, Dievs viņu sagāz to templi. Un tad es sadrebu Silviju. Dans ir izdzēsts no dzīvības grāmatas. Ja jūs lasiet Jāņa atklāsums, jā, jā. nedrīkst, kalpojot Dievam, izdomāt savus modeļus, ir jāpaklausa Dievam. Un tā ir šodienas kristietības lielākā problēma. Pieņemt to, ko Dievs grib par savu gribu. Klausītājiem tagad atkal muzikālā pauze, un pēc tam atkal atgriezīsimies. Jā, klausītāji, kaut kas nonāca, sanāca nepareizi man ar, um, ar, ar mūziku, un uh, mēs bijām iecerējuši noklausīties, uh, kur tu biji baleliņi, un uh, skaidrīt, kāpēc tu izvēlējies šo 23. gada dziesmu svētkos dziedāto skaisto dziesmu, kur, diemžēl, patreiz laikam mēs nevaram uh, noklausīties, bet es Tik mēģināšu, žēl, jā, jā, es mēģināšu to sakārtot, bet tikmēr varbūt uh, pastāsti Stāsti, klausītājumiem pastāstīšu. nedaudz par to, ko tu, uh, kāpēc tu izvēlējies šo dziesmu, un es tikmēr jā. aiziešu pie tehniskā puīša un es, palūkšu, lai atnāk man. Jā. jā, es jums Vien, teikšu, miļie turpini, klausītāji, jā. es uh, izvēlēju šo dziesmu, kur tu biji baleliņi no pēdējiem dziesmu svētkiem, kurus, kā jūs ziniet, atklāja izcilā mūsu jaunā dziedātāja Aleksandra Špitsberga, kura nesā dziesmas svētku karogu, un, uh, un tā kā es pa, pazīstu uh, šo izcilo uh, jauno meiteni, kas ir tīra kā kristāls pati un dzied tik bezgalīgi skaisti, es izvēlējos šo dziesmu no šiem dziesmas svētkiem, jo šī dziesma uzrunā mūs katru, uh, ar tiem pašiem vārdiem, ar ko Dievs versās pie Ādama. Kur tu esi Ādam? Kur tu ganies? Tad, kad Ādams bija atstājis Dievu, kad pirmie cilvēki krita grēkā. Un tas ir aktuāls jautājums arī šodien. Kur tu esi bālēliņi? Kur tu esi vīriešu cilvēks, kuram ir jātur savās rokās Latvijas garīgais karoks, Latvijas garīgais liktenis. Kur tu esi? Un tā ir tik skaista, dziļa dziesma, kur tu biji bāleliņi. Un viņš tur izstāstīja, viņš, kamēr es pļāvu, sievieti būdam, es pļāvu tur, pļāvu un miežas un viešas klāju, un ko, ko darīja bāleliņš. Tas ir aktuāls ļoti jautājums. Un tie cilvēki, kas klausīsies to dziesmu, es iesaku pārdomāt šo jautājumu vajag būt kopā ar savu Dievu radītāju un glābēju, ar savu kristīgo baznīcu maksimāli cieši. Latviešiem jau tā, tas dieviņš un tas uh, dieviņa klātbūtne faktiski jau ir tautas dziesmās un uh, nepārtraukti ir, nu, man negribētos teikt, ka tā kristietība tiek pretstatīta, bet ir cilvēki, kuriem, nu, kur, kur mēdz teikt, nu, ka taču latvietim ir savs dieviņš un, un nu, kas tad, tad kad kristietība jau tikai ienāca. Jā. Kā, kāds ir tas nu, tavs skatījums? Un, es, un, un, es, es, esmu, es lasu tādu kursu akadēmijā, redemptīvā teoloģija, es viņu svētajā zemē ļoti pamatīgi izstudēju, studēdam indoeiropeisko pagānisko kultūru, iepratīm jūdeiskai atklāsmē, kur Dievs ebrei tautai deva atklāsmi par sevi, un indoeiropiešu tauts jafetīt, visi tie esam mēs, Lūk, un es konstatēja, ka patiesības atklāsme nav pretstatām, patiesības atklāsme ir kontinuitātē process tas ir. Un Dievs sākumā cilvēci baro ar pienu un vēlāk, vēlāk tikai pamazām, pamazām atklāja. Tad, kad cilvēks pat nāk, indoeiropeiskā pasaule nāk pie atziņas, ka, kas aicina Dievu istabā, aicina Dievu lejā, tad pēdējais mīts, kas, ko pārdzīvo cilvēks indoeiropeiskā pasaule, ir kalendārais mīts, un tam noslēdzoties sākas evaņģēlija kultūra ar Kristus paziņojumu laiks ir piepildīts debes valstība ir klāt tuvu nākus. Es redzu šo patiesības atklāsmi procesā. Un cilvēki, kas noraida vienu un pretstat otru, otram, viņi ir konflikta cilvēki, viņi jau nav patiesība, tāpēc, ka viņi grib izcelt kaut ko, kas fragmentē vienoto dieva atklāsmi cilvēcei un augstāko kulmināciju Kristū. Un šis kurs redemptīvā teoloģija, es atceros, kādreiz Dainis Stalts bija atbraucis uz akadēmiju, klausījās, un viņš teica, Nu, to nu gan vajag visiem dzirdēt. Jā. Nu, es noteikti, jā. es viņam noteikti piekrītu. un, un, un, un tas ir ļoti vērtīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka kā nāk jāņa vai kā nāk kaut kādi latviskie svētki, nu tad ir vesela vesels pulks kristieši, kas paši savu kultūru nozākā. Tas ir nepareizi. Jebkur fragmentēšana un konflikta radīšana nevajadzīgā situācijā ir pilnīgi izglītības trūkums un vienkārši muļķība. Es tam pilnīgi piekrītu, un es domāju, ka mūsu klausītāji arī piekrīt. Un tomēr <clears throat> vēl nedaudz par akadēmiju, jo mums nav uh, īpaši daudz laiks atlicis, un uh, iepriekš jau saku paldies vēlreiz par šo brīnišķīgo veselu stundu gandrīz mūsu sarunu, un man liekas, ka mēs varētu daudz un dikti vēl runāt par šiem jautājumiem, kas man liekas ir ļoti aktuāli katram latvietim un kristietim, jo mēs par to vienmēr aizdomājamies, un, protams, lasot arī svētos rakstus un tāpat, nu, pat arī vai pasakas, jā, tur nu, nepārtraukti domā, nu, kā tas, tas tā, tās tomēr ir zināšanas, vai ne? Un atgriežoties pie akadēmijas, uh, Un tomēr varbūt ir eh, kaut kas tāds īpašs, ko gribētos pastāstīt cilvēkiem eh, par, tieši par akadēmiju. Un man būtu tāds jautājums, eh, es zinu, ka jūs esat saņēmuši īpašu svētību, varbūt par to nedaudz var pateikt, kas tā pa svētību. Tad jūs esat saņēmuši dažādas apbalvojumus, gan no Eiropas komisijas, kas izklausās ļoti diži. Tad, protams, arī protams, šī sadarbība Rīgas doma, to jau mēs tā kā pieminējām. Jā, varbūt nedaudz noslēgumā uh, Uh, nu, cik liels, eh, un kur jūs esat gal galā, varbūt, ka klausītāji daudzi, protams, mēs internetā varam atrast un sameklēt adresi, bet, nu... Jā, Eiropas Kristīga akadēmija atrodas Bulduros, Jūrmalā, 25 minūšu braucienā no Rīgas, ļoti skaistā vietā, ļoti jaukās, interesantās, elegantās telpās, paldies Dievam par to visu. Es ieteikšu tā, ka tā kā es arī saprotu, uh, Acīm redzot, galvenais, kas akadēmijā ir kā pati lielākā vērtība, nenoliedzama Dieva svētība. Jo to es apzinos katru dienu, es neesmu galvenā, vismaz es to saprotu, jo Dieva svētības izpausmes ir tik acīm redzamas un tik dziļas, ka vienīgais es katru dienu nometos celīšos Dievu priekšā vakarā un no rīta un pateicos par ļoti, ļoti dziļu dievu svētību. Un tur, kur ir dievu svētība, tur cilvēkiem sokās darbs un man ir brīnišķīga komanda. Mums ir kopā 40 cilvēku, pasniedzēju un administrācijas cilvēku kopā. Šogad sastājās ļoti daudz studenti, pie kā mēs nekur nereklamējam. Un sat, jā, nav tāda īpaši jā, dzirdama nav, tāda reklāma. Jā, mēs nereklamējam, bet mums uh, vienkārši uh, cilvēki viens otram pastāst, un kaut arī, nu, es pat negribu pieminēt, ir ļoti daudz arī uh, cilvēki, kuriem, nu kā jau latviešiem ir, viņiem jau skauž viss kaut kas, bet arī tas ir labi. Es vienmēr saku, cilvēks ir priecīgs, priecīgs mīlēt un skaust, lai, bet katram mums ir jādomā par otru cilvēku maksimāli pozitīvi. Pozitīvi. Jā, jā, maksimāli ar pozitīvi. mīlestību. Jā, ar mīlestību, jo mēs visi esam grēcinieki. Un kā mēs runājam pirms pārēdes ar priesteri Jāni, uh, Nav jau lielāka grēka un mazāka grēka. Visi grēki ir pilnīgi vienādi. Tā ir, tas ir tas gars, kas rada grēku, nošķirtību no Dieva. Un mēs rūpējamies par to, mūsu centrā ir pašiem savā starpā, mums ir uh, milzīga atbildība un lūkšanas Dievu priekšā, un ļoti liels zinātnisks darbs. Ļoti liels zinātnisks darbs, tie ir Eiropas komisijas pasūtījumi, tie ir īpaši, īpaši darbi, kurus mēs veicam dažādās Eiropas komisijas programmās, un mūsu sadaļa ir antropoloģiskā atklāsme sociālajos procesos. Tāpēc mūsu zinātne ir sociāla, vienota ar patristisko antropoloģiju un vienotās baznīcas teoloģiju skaidrīt. Lielas, liels paldies par tavu laiku, par tavu fantastisko šo stundu un visām šīm stāstījumiem. Es domāju, klausītājums arī noteikti bija interesanti uh, uh, dzirdēt gan, gan uh, to, kas notiek akadēmijā, gan to, ko, ko skaidrīt pati ir piedzīvojusi un redzējusi svētajā zemē. Mums, diemžēl, jāsaka, mums <clears throat> tehniski iemesli pēc mm, šo dziesmu nesenāca tomēr noklausīties, bet to mēs kādreiz uzliksim citreiz. Vēlreiz es tev gribu teikt, liels, liels tev paldies par tavu laiku, kad atrad. Un... Tā var nenākt, bet tas ir jau milzīgs prieks par uzaicinājumu, paldies, bet jūs ieguglējiet uh, eh, brīvā brīdī, uh, kur tu biji bāliņi? Un tas ir jautājums katram vīrietim un arī sievietei klausītājai. Jā, Jā, paldies par, par, vēlreiz par tavu laiku. Paldies jums. Lai jums klausītāji visiem uh, svētīgs vakars. Un, protams, paldies par jūsu ziedojumiem, kurus jūs, ar kur, kurus jūs ziedojat rādījum arī Latvijai, lai mēs varētu jums stāstīt uh, interesantas lietas gan, gan par akadēmiju un aicināt interesantas cilvēkus. Lai jums jauks un svētīgs vakars. Paldies!